вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці на маім стале дзве новыя кнігі абедзве вялікага фармату с малюнкамі і распавядаюць пра самае галоўнае нават больш затое абедзве глядзяць у корань у самую сутнасць. Розніца ў тым, што адна для самых маленькіх, а другая для самых так бы мовіць інтэлектуальна вялікіх. Альманах цэнтру этнакасмалёгі друвіс распавядае пра паходжанне да асаблівасці беларускай крыві і разлічаны на добра падрыхтаваную аўдыторыю. А анталогія паэзіі для дзяцей побач з намі на зямлі можа спадабацца мільёнам чытачоў. Аднак ёсць у гэтых дзвюх кніг і іншае знакавае адрозненне. Друвіс выдадзены савецкім правапісам, так званай наркамаўкай, а вершы для дзяцей правапісам клясычным або таражкевіцай. Ужо сам факт выдання масавай кнігі правапісам, які многія лічаць элітарным, а элітарнай кнігі правапісам афіцыйным змушае па-новаму зірнуць на беларускую правапісную праблему. Мы пра яе то ўзгадваем, то забываемся, а яна між тым нікуды не дзяецца і паціху развіваецца сваім парадкам, адлюстроўваючы ў сабе таксама не надта заўважныя працэсы, што адбываюцца ў беларускім светапоглядзе. колькі словаў пра гісторыю праблемы. У жніўні 1933 году старшыня саунаркаму БСР галадзет падпісаў пастанову аб зменах спрашчэнні і фактычным набліжэнні да расійскага правапісу беларускай мовы на момант гэтай бальшавіцкай рэформы большасць вядучых беларускіх мовазнаўцаў ужо сядзелі ў турмах і ссылках а на момант калі іх усіх расстраляюць у 1937 новы спрошчаны і набліжаны да расійскага правапіс цалкам запануе у бсср у Трэба заўважыць, што БСР тады ўяўляла сабою толькі палову Беларусій і тая частка, што са сталіцай у вільні па-ранейшаму знаходзілася пад панскай Польшчай, прыняць так званую рэформу адмовілася на адрес. Музыка наркамаўка на візуальным узроўні змяняла вобраз мовы, біла па яе адметнасці і годнасці. Словы свет і снег з мяккім знакам пасля С цяпер выглядалі як свет і снег. Гэта значыць, нічым не адрозніваліся ад расійскіх і ўжо нішто ў іх не сведчыла пра адмысловае беларускае вымаўленне у спалучэннях не буду замест класычнага не буду і без мамы замест без мамы адбылося тое самае. У цэлым рэформа прывяла да таго, што з беларушчыны пачалі пасміхацца як з грубага дзіравенскага дыялекту. Другая сусветная вайна далучыла заходнюю Беларусь да БСР і нарадзіла вялізную хвалю эміграцыі. Такім чынам класычны правапіс быў выцяснены з этнаграфічных беларускіх межаў у заходнюю Еўропу і Амерыку. Цяпер толькі там выходзілі перыёдыкі і вучылі дзяцей пісаць па-беларуску, але прытым не па-савецку. Што ўрэшце праз дзясяткі гадоў дазволіла нам сказаць, што эміграцыя, рада БНР, радыёвабода, газеты бацькаўшчына і беларус, асветныя цэнтры ў Лондоне і нью-йорку ды іншых гарадах менавіта эміграцыя эміграцыя перахавала да новых часоў жывы агонь нацыянальная ідэі. Тактоўныя спробы намякнуць на вяртанне класычнага правапісу здараліся і ў савецкай Беларусі. Усяго іх было тры у 1970-е гады такія намёкі ўдалося ўтачыць у свае тэксты Яну скрыгану Масіму Лужаніну і Алесю Яскевічу. На той час кожны такі выпадак можна было прыраўнаць да позвігу, бо за ім стаяў не толькі ўдалы падман цэнзуры, а калі хочаце водсвят надзеі ад магутнай крыніцы святла страчаная здаецца назаўжды незалежнасці штосьці ў тыя гады рабілася і ціхай сапай. Напрыклад, у выдавецтве беларускай энцыкляпедыі явачным чынам вярталіся да некаторых класычных нормаў. Ну, а напрыканцы 1980-х пачынаецца сапраўдны абвал. Дзясяткі нефармальных выданняў проста не могуць ужо пісаць па-савецку ва ўсіх сэнсах. Тут праяўляецца галоўная розніца двух правапісаў. Аказваецца яны як колеры розных сцягоў, пад якімі мы ідзем ці то наперад, ці то назад, ці то стаім на месцы. восені 1988 году лім друкуе адкрыты ліст маладых літаратараў под назваю рэпрэсаваны правапіс які следам у поўным выглядзе з'яўляецца ў студэнцкай думцы падпісанты а сярод іх алеся сташонак і адам глёбус владимир орлоў і леонид дранько майсюк сяржук соколаў воюш анатоль сыс ды да іншыя заклікаюць рэдактараў не змяняць правапісу у тэкстах аўтараў бо той ці іншы правапіс цытую это воля меркавання пазіцыя аўтара. Інакш кажучы вяртанне да класычных нормаў меркавалася правесці ў рабочым парадку. Аднак гэтага не здарылася. Многіх старэйшых пісьменнікаў палохалі перамены і правапісны хаос. Многіх, але не ўсіх у 1990-е гады сярод першых класычным правапісам сталі пісаць вячаслаў адамчык і Васіль быкаў. свайго піку гэтая гісторыя дасягае ў 1996 калі наклад газеты свабода ўзлятае ледзьве не да 100 тысячнай адзнакі уся свабода тады выходзіла класычным правапісам тарашкевіца абсалютна дамінуе ў толькі што паўсталым інтэрнэце а пасля у пачынаецца перацягванне канату. За мінулыя 10 гадоў аргументы бакоў збіраліся, выпрабоўваліся, адточваліся. Для сённяшняй перадачы я попрасіў калегу з метра бартусіка зрабіць агляд гэтых найбольш папулярных у правапіснай спрэчцы аргументаў. Колькі за апошнія гады я пачуў ад розных паважаных мною людзей, у чыёй адданасці беларусі сумнявацца не прыходзіцца аргументаў супраць таражкевіцы. Іх зрэшты няцяжка пералічыць. Першае, класічны правапіс напалохае просты народ, канчаткова адштурхне яго ад беларушчыны. Другое, Тарашкевіца ўнясе блытаніну ў галовы тых, хто карыстаецца беларускай мовай. Адносная ўсеагульная беларуская пісьменнасць абернецца павальнай і поўнай непісьменнасцю. Трэцяе, рэформа была неабходнаю і абгрунтаваю. Яе падрыхтавалі самі неўзабаве расстраляныя мовазнаўцы. Чацвертае. Класічны правапіс палітызуе беларускую мову. Пятае. Мяккі знак уносіць раздрай у нешматлікія шэрагі беларускамоўнай грамады. Шостае. У адрозненне ад узаконенага правапісу за класычным няма аніякай сур'ёзнай навуковай базы, ані падручнікаў, ані слоўнікаў. І нарэшце сёмае што рабіць з той велізарнай бібліятэкай, якая назбіралася за апошнія ледзь не 100 гадоў, перавыдаваць. Радыёвабода вострая брама. Два правапісы беларускай мовы класычны і савецкі за мінулыя гады сталі адлюстраваннем двух светапоглядаў наступальнага і паражэнскага. Зміцер Бартосік пералічыў самыя папулярныя аргументы супраць класычнага правапісу, але прытым не ўстрымаўся, каб не адказаць на іх. На першы погляд усё гэта гучыць нібыта пераканаўча. Але ці так ужо горнецца той загадкавы просты народ да мовы газеты звязда і школьнай праграмы? Можа быць, нацыянальнае пачуццё ў прынцыпе не сумяшчальнае з той простасцю. І як гэта ўдавалася газеце свабода выходзіць статысячным накладам без усялякіх датацыяў на мову. Альбо яе чыталі не да канца напалоханыя, альбо занадта няпростыя чытачы на конт письменности. Ти давно вы были у пашпортным столе, где меняют советские пашпорты на суверенные. Картинка на конт белорусской письменности больше, чем яскравая. Учорышние и пазапазаучорышние годованцы советских школов перепытывают один у одного, как это пишется по-белорусски. Дякуй Богу, паўсюль ёсць узор. І напішы яго ў класычным правапісе, простыя людзі не заўважаць розніцы. Адным словам, у беларускай непісьменнасці прычыны зусім іншыя, далёкія ад пытання правапісу. Наконт таго, што рэформа была неабходная і навукова абгрунтаваная, цалкам можа быць цудоўная, фантастычная рэформа. Усё ў ёй можа быць выдатна. Акрамя даты, будь то 1926 год ці 27, а 33, гэта іншая песня з вядомым канцом. Тут брава крыкнуць няма каму. Прычым тыя, хто за рэформу, выдатна разумеюць, што ў такіх гадах ніякай рэформы быць не магло, а магла быць толькі катастрофа з вялікай крывёю. Рэформа, сапраўдная, вольная, узважаная, нас яшчэ чакае наперадзе. наконт палітызацыі вы калі-небудзь чулі што мову палітызавалі гэта так кепска трэба тэрмінова вывесці мову з палітычнага поля нашашая гаротная спецыфіка ў тым што ў нас няма праціўнай тарашкевічнай апазіцыі і наркамаўскай улады у нас ёсць пачвараязычная ўласць трасянкавы просты люд, амаль бязмоўная апазіцыя і нешматлікая беларускамоўная грамада, у якой галоўную ролю адыгрываюць дзеці менавіта яны, для якіх яшчэ няма праблемы правапісу, з чых вусна ўмова гучыць настолькі жыва, наколькі гэта магчыма, бо яны не па-беларуску гавораць, яны проста гавораць. Дык вось менавіта яны і будуць гадоў праз колькі адказваць на гэтае цікавае пытанне. А паколькі любое ў публічным месцы прамоўленае беларускае слово, ці то філялёгія, ці то рукзак ёсць палітычным актам, дык адзінае, што мы можам зрабіць, гэта да самай скрайняй ступені палітызаваць беларускую мову, зноў жа дзяля дзяцей. Наконт навуковай базы купите мне калиласка беларуска-расейский словник некрашевича и байкова не купите тому что няма разобрали не поспеў выйсці і я здагадваюся чаму бо лепшага з двадцатых гадоў не зрабілі не атрымалася а А ёсць жа яшчэ расейска-беларускі і велізарныя слоўнікі па медыцыне, геаграфіі, матэматыцы і чорталёгіі. І яны чакалі свайго перавыдання ў незабыўных 90-х годах. І думаю, што ўрэшце дачакаюцца і попыт будзе вялізны, можаце не сумнявацца. І я здагадваюся, у чым сакрэт такога поспеху. Бо рабілася тая праца з любоўю, А тое, што з любоўю робіцца, мае шанец на жыццё. нарэшце пра тыя тысячы тамоў напісаных і выдадзеных пасля 33. -го. Як вы думаеце, ці шмат выдадзена кніг па-нямецку з моманту вынаходніцтва гутенбергам друкарскага станка. Многа. Цяжка ўявіць, як многа. А колькі дазвольце спытацца было рэформаў нямецкай мовы з тых часоў. Уявіце, да гэтыя пары працягваюцца. Ніяк немцы не прыйдуць да гармоніі ў сваім правапісе. І што? Старыя кнігі, вы падумайце, толькі ўзрастаюць у цане. Што чакае і Караткевіча, і быкава, і гаўруковага Шэкспіра і шмат каго яшчэ з беларускіх аўтараў, выдадзеных з 1933 да Гэта ўжо будзе бачна наступнікам, да якога году. А на пытанне, гэта што ж усю літаратуру трэба перавыдаваць, хочацца адказаць пытаннем. А колькі гадоў па-вашаму будзе жыць беларуская мова і беларуская кніга? 20 ці 48 нас з вами перажыве дакладна. Таму не варта перапыняць гэтую бойку за мяккі знак. Ён у нас на сёння галоўны знак жыцця, бо жыццё, як вядома, ёсць рух. Наконт жа сённяшняга сцяжка і песенькі пра мірных людзей. Жыць, вядома, можна і з імі, але толькі не дзеля іх. Радыёвабода, вострая брама. Два правапісы беларускай мовы, класычны і савецкі за мінулыя гады сталі адлюстраваннем двух светапоглядаў: наступальнага і паражэнскага. Зміцер Бартусік параўноўвае два правапісы, класычны і савецкі з дзвюма беларускімі сцягамі цяжка ўявіць сабе дэмакратычны ўздым у краіне пад цяперашнім чырвона-зялёным. Паспрабуем, аднак сфакусаваць сённяшнюю гаворку да канкрэтнай высновы. У 1996 годзе газета свабода выходзіла тарашкевіцай і мела наклад да 100 тысяч асобнікаў пасля пераходу на савецкі правапіс а гэта рабілася нібыта для яшчэ большага пашырэння аўдыторыі наклад выдання паступова упаў у 10 і нават у 20 разоў уршце газета перастала існаваць вы скажаце на тое былі іншыя прычыны магчыма але мы шукаем самую галоўную сярод іх у Дайце прыклад, каб нешта занепадала ці прападала пры адваротным пераходзе ад савецкага правапісу да клясычнага. Я такіх не ведаю. Затое прыклады падобныя да свабоды магу доўжыць. Параўнайце цяперашні часопіс полымя, у якім калісьці працаваў пісьменнік Барыс Пятровіч з часопісам дзеяслоў, які Пятровіч рэдагуе сёння. У чым розніца? як справядліва заўважыў зміцер бартосік у тым што дзеяслоў робіцца з любоўю я б сказаў яшчэ прасцей з воляй да жыцця ад імі у полымя дзяржаўнае фінансаванне часопіс не пражыве і дня просто няма ў яго такой матывацыі а воля да жыцця гэта і ёсць галоўнае адрозненне ўсяго, што ідзе ў абліччы наркамаўкі і тарашкевіцы. Зрэшты, адабраць гэтую волю і мела на мэце тая бальшавіцкая рэформа, якая папросту забівала тых, каго не магла паставіць на калені. У выніку сама беларуская мова ў БСР была ператворана ў дэкаратыўны прыдатак. А тое, што і ў гэтай рэзервацыі мова нараджала праўдзівыя шэдэўры, было зусім няплянавым вынікам пабочным прадуктам, які прыносіў начальству болей клопатаў, чым задавальнення. Да сярэдзіны 90-х гадоў мінулага стагоддзя воля да жыцця выплёсквалася на вуліцы Мску шматтысячнымі мітынгамі тады б і ў галаву не прыйшло пісаць транспаранты савецкім правапісам. Пасля, аднак, пісаць сталі, і масавыя акцыі сышлі на нішто. Цяпер часцяком пішуць і ўвогуле па-расейску, а плён такой апазіцыі пераходзіць нулявую адзнаку і ідзе ў мінус, нараджаючы ў сэрцах тых, да каго звяртаюцца, пратэст. Музыка каб зразумець чаму так адбываецца трэба ўявіць сабе нашу правапісную праблему схематычна Тарашкевіца ўзнікла на пачатку два стагоддзя як вынік стварэння сучаснай беларускай нацыі мы не расейцы не палякі і не тутэйшыя новая беларуская мова паўстала ў лацінскай графіцы так пісалі каліноўскі багушевич і наша ніва старашкевіца стала кірылічным адлюстраваннем лацінкі. Інакш кажучы, яна прыдуманая так, каб тэксты лёгка канвертаваліся ў лацінскія літары. Перайсці на лацінку старашкевіцы не складае вялікае праблемы. Перайсці з савецкага правапісу гэта амаль тое самае, што пісаць лацінкаю па-расейску. Па Я тут наўмысна не чапаю праблемы школы. Школа занепадае, пазбаўленая згаданай волі да жыцця. Але школа не адродзіцца сама без дзяржаўнай палітыкі адраджэння. Апроч таго, улічыце, як радыкальна змяніўся вобраз беларушчыны ў грамадстве мова ўжо не мужыцкая, не дзеравенская і не калгасная, а самае, што не ёсць гарадская, прычым атрыбут не абы каго, а прасунутай моладзі. А прасунутая і арыентаваная на Еўропу моладзь, натуральна, будзе выступаць за лацінку словом калі наркамаўка гэта крок да расійская мовы дык тарашкевіца наадварот да самастойнасці і еўрапейскага выбару сёння такі крок не супадае з афіцыйнай палітыкай і таму патрабуе і волі і веры у адстаіўшыся ў наркамаўскай форме, беларушчына дэкларуе свой у лепшым выпадку абарончы, а ў горшым паражэнскі характар. Тады як класычны правапіс выяўляе характар наступальны, у якім няма месца для маўклівага сузірання гібелі мовы, пра што так любіць жаласна спяваць беларускі паэт. Урэшце розніцу можна патлумачыць вераю і няверою ў поспех нацыянальнага праекту. Пакінуць як ёсць і чакаць, што будзе, альбо ўсім сваім выглядам і кожнай літарай сцвярджаць сябе, нягледзячы ні на што. Паказальна, што Біблія стары запавет па-беларуску існуе толькі ў класычным правапісе. За гэтым фактам хаваецца глыбокі сэнс. Правапіс не проста форма, а пэўная люстэрка ментальнасці светапогляду і філасофіі ягоных носьбітаў савецкі альбо скажам так загнаны сёння ў стан пасіўнага чакання светапогляд не мае патрэбы ў бібліі ён ёю не карыстаецца не аналізуе і не бярэ з яе цытатаў а навошта наркамаўцы засвойваць усялякія этыкеткі на шампунях мабільную сувязь кампутары ці якія-небудзь секс-шопы калі яна не мае наступальнага характару яна ад пачатку створана для суіснавання з расійскай мовай і для выканання дэкаратыўных функцыяў пры ёй яе псіхалогія гэта псіхалогія нацыянальнай меншасці якая заклапочаная адно сваім уласным выжываннем але не пашырэннем не прэстыжам у свеце і не будучым поспехам нацыі у класычнага правапісу шмат крытыкаў і сёння праз 10-15 гадоў гэтыя крытыкі ўжо відаць вынік два правапісы гэта па сутнасці два светапогляды розніца паміж якімі як розніца паміж табе што больш за ўсіх трэба і воляю да перамогі у